illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable Apipunno from Forest Monastery Wat Pa Don วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย Jangwat วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี My sees all material form feeling perception formations consciousness as they actually are with a proper wisdom thus, These are not mine, these I am not, these not myself. na, It is in this way that a disciple of mine is one who carries out my instruction, who responds to my advice, and who crossed beyond doubt, become free from perplexity, gain the interpretity, and become independent of others in the teacher's dispensation. ข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญ และด้วยเหตุเพียงเท่าไร ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ อคิเวสนะ คือภิกษุใดในธรรมะวินัยนี้ เห็นขันตั้งห้านั้น ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ที่เป็นไปในอดีตก็ตาม อนาคตก็ตาม ในบัดนี้ก็ตาม ทั้งที่เป็นภายในก็ดี เป็นภายนอกก็ดี ยาหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีต มีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตาม ก็เป็นแต่รูป เวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณ เหล่านั้นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่เป็นตัวตนของเรา ดังนี้แล้ว ก็หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น อกิเวสนะ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละภิกษุจึงชื่อว่า เป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วปรงภาระแล้ว มีประโยชน์ตนอันตามถึงแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอกิเวสนะ ภิกษุที่หลุดพ้นอย่างนี้แหละประกอบด้วยคุณอันยอดเยี่ยมสามประการ คือมีความเห็นอันยอดเยี่ยม มีความประพฤติอันยอดเยี่ยม มีความพ้นวิเศษอันยอดเยี่ยม เมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสแล้วอย่างนี้ ย่อมสักการะเคารพ นับถือบูชาตถาคต ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้ว และย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อให้ตรัสรู้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงฝึกตนแล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อการฝึกตน พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสงบได้แล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงข้ามพ้นแล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อความพ้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงดับสนิทแล้ว ย่อมทรงแสดงธรรม เพื่อความดับสนิท Master Gautama in what way is a p i k u an arahant with tens destroyed one who has lived the holy life done what had to be done laid down the burden reached his own goal destroyed the fetters of being and is completely liberated through final knowledge. Here, akivesana, any kind of material form, feeling, perception, formations, consciousness, whatsoever, whether past, future, or present, internal or external, gross or subtle, inferior or superior, far or near. A piku has seen the all material form, feeling, perception, formations, consciousness, as they actually are, with proper wisdom thus, these are not mine, these I am not, these are not myself, and through not clinging, he is liberated. It is in this way that a bhikkhu is an arahant, the tenth destroyed, one who has lived the holy life, done what had to be done, laid down the burden, reached his own goal, destroyed the fetters of being, and is completely liberated through final knowledge. When a bhikkhu's mind is first liberated, he possesses three unsurpassable qualities unsurpassable vision, unsurpassable practice, and unsurpassable deliverance. When the bhikkhu is thus liberated, he still honors, respects, and reverence, and venerates the Tathagata. Thus, the Blessed One is enlightened, and he teaches the Dhamma for the sake of enlightenment. The blazed one is tamed, and he teaches the Dhamma for taming oneself. The blessed one is at peace, and he teaches the Dhamma for the sake of peace. The blessed one has crossed over, and he teaches the Dhamma for crossing over. The blessed one has attained nibbana, and he teaches the Dhamma for attaining nibbana. เมื่อพระผู้มีพระภาค ตรัสอย่างนี้แล้ว สัจการนิครนได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดกุลของผู้อื่น เป็นคนกนองวาจา ได้สำคัญถ้อยคำของพระโคดมว่าตนอาจจะรุกรานได้ ด้วยถ้อยคำของตน เมื่อบุรุษมาปะทะกับช้างซับมันเข้าแล้วก็ดี หรือเจอกองไฟที่กำลังลุกโชนช่วงอยู่ก็ดี เจองูพิษที่มีพิษร้ายก็ตาม ยังพอจะเอาตัวรอดได้บ้าง แต่ถ้ามาเจอกับพระโคดมเข้าแล้ว ไม่มีใครจะเอาตัวรอดได้เลย ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดผู้อื่น เป็นคนกนองวาจา ได้สำคัญ ถ้อยคำของพระโคดม ว่าตนอาจรุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตน ขอพระโคดมพร้อมกันกับภิกษุสงฆ์จงรับนิมนต์เพื่อฉันพัตหาร ในวันพรุ่งนี้ ในที่นั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงรับ โดยดุษฎียภาพ When this was said, s a j a k a the Nikanta's sons reply, Master Gautama, we were bold and impudent in thinking we could attack Master Gautama's in debate. A man might attack a mad elephant and find safety, yet he could not attack Master Gautama and find safety. A man might attack a blazing mass of fire and find safety Yet he could not attack Master Gotama and find safety. A man might attack a terrible poisonous snake and find safety, and yet he could not attack Master Gotama and find safety. We were bold and impudent in thinking we could attack Master Gotama in debate. Let the blazed one together with the sangha of Pikus. consent to accept tomorrow's meal from me. Then the blessed one consented in silence. ว่าลำดับนั้นศาสกานิครนเมื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงบอกกับเจ้าฤาษีเหล่านั้นว่าพวกท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า พระโคดมพร้อมกับด้วยภิกษุสงฆ์ข้าพเจ้านิมนต์แล้ว เพื่อฉันพัฒนาในวันพรุ่งนี้ เมื่อพวกท่านจะนำอาหารใดมาเพื่อข้าพเจ้า จงเลือกอาหารที่ควรแก่พระสวนาโกดมเถิด เมื่อราตรีนั้นล่วงไป เจ้าลิชวีเหล่านั้น ได้นำพัทหารมาประมาณห้าร้อยสำรับ ไปให้แก่สัจการนิกรสัจการนิกรได้จัดของเคี้ยวของฉันในประนีต ในอารามของตนเสร็จแล้ว จึงกราบทูลบอกการแห่งพัดแก่พระผู้มีพระภาค ระนั้นพระผู้มีพระภาคครองสบงถือบาทและจีวร เสด็จไปสู่อาราม แห่งสัจจการนิกรนประทับนั่งบนอาสนะที่ปูถวายไว้ พร้อมกับด้วยภิกษุสงฆ์สัจจการนิกรนอังคาดภิกษุ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยของเกี้ยวของชันนประณีตด้วยมือของตน ให้อิ่มหนำสำราญแล้ว เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงละ มือออกจากบาทแล้วชายชกันนิครนได้นั่งนะที่ส่วนควรข้างหนึ่ง ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ขอบุญและผลบุญในทานนี้ จงมีเพื่อความสุขแก่ทายกทั้งหลายเถิดอกิเวสนะ บุญและผลบุญในทานเหล่านี้ อาศัยทักกีเนยบุคคล ที่ยังไม่สิ้นราคะ โทสะ และโมหะ เช่นเดียวกับท่าน จะมีแก่ตายกทั้งหลาย ส่วนบุญและผลบุญ อนาศัยทักกีนยบุคคล ที่สิ้นราคะโทสะโมหะ เช่นกับเราจะมีแก่ท่านดังนี้ Then knowing that the blessed one had consented s a h a k a t a Nikanta's son addressed the Lichavis Hear me, Lichavis, the recluse Gautama together with the Sangha of good pickles, has been invited by me for tomorrow's meal. You may bring to me whatever you think would be suitable for him. When the night had ended, the liturgy brought five hundred ceremonial dishes of milk, rice, as gifts of food. Then Satchaka Nikanta's son had good food of various kinds prepared in his own park, and had the time announced to the blessed one. Then it being morning, the blessed one dressed, and taking his bowl and outer robe, he went with the sangha of bhikkhus to the park of Sachaka, the Nikanta's son, and sat down on the seat made ready. Then with his own hands, Sachaka, the Nikanta's son, served, and satisfied the Sangha of bhikkhus, headed by the Buddha, with the various kinds of good food. When the blessed one has eaten and had put his bowl aside, Sachaka the Nikanta's son took a low seat, sat down at one side, and said to the blessed one, Master Gotama, may the merit and the great meritorious fruits of this act of giving be for the happiness of the givers. Akivesana. Whatever comes about from giving to a recipient such as yourself, one who is not free from lust, not free from hate, not free from delusion, that will be of the givers and whatever comes about from giving to a recipient, such as myself, one who is free from lust, free from hate, free from delusion, that will be of you. มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค On one occasion, the Blessed One was living in the Wajjians country at Ukasela on the bank of the river Ganges. ในที่นั้นได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว โคบาลชาวมกตเป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิด ได้คำนึงถึงฤดูศาสตร์ ในเดือนสุดท้ายของฤดูฝน ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาทางฝากนี้ แล้วได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือคือฝากโน้น ตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับโคข้ามทีเดียว โคบานผู้นั้นได้ต้อนเหล่าโคอุสภะ คือโคแข็งแรงที่เป็นโคพ่อฝูง เป็นโคผู้นำฝูงให้ข้ามไปเป็นพวกแรก มันได้ว่าย ตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฝากโน้นได้โดยสวัสดี ต่อจากพวกแรกนั้น จึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีก ซึ่งเป็นโคใช้งาน มีกำลัง และเป็นพวกโคที่เพิ่งฝึกใช้งาน มันก็ได้ว่าย ตัดตรงกระแส แม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฝากโน้น ได้โดยสวัสดี ต่อจากพวกที่สองนั้น จึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีก ซึ่งเป็นโคหนุ่ม และโคสาวที่รุ่นรุ่น มันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแส แม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฝากโน้น ได้โดยสวัสดี ต่อจากพวกที่สามนั้น จึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีก ซึ่งเป็นพวกลูกโค และโคที่สู้ผอม มันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแส แม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้น โดยสวัสดีเช่นเดียวกันปีสูดทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว ลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นว่ายไปตามเสียงร้องของแม่มัน มันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดี เช่นเดียวกัน ก่อนนั้นพระเหตุไรเล่า พระเหตุว่าโคบาลผู้นั้นเป็นบัณฑิต จริงอย่างนั้นโคบาลเจ้ามคต เป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิด ได้กำนึงถึงฤดูศาสตร์ในเดือนสุดท้ายของฤดูฝน ตรวจตราฝั่งแม่น้ำคงคาทางฝากนี้ แล้วจึงต้อน ฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือคือฝากโน้น ตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับข้ามโคทีเดียว Then the blaze one addressed to the pickles thus Pickles there was once a wise Maganda cowherd who in the last month of the rainy season in the autumn after examining the near shore and the further shore of the river Ganges, drove his cattle across to the other shore in Vedaha country, at a place that had a ford. He met the bulls, the fathers, and leaders of the herd enter first, and they breasted the stream of the Ganges, and got safely across to the further shore. He made the strong cattle, and the cattle to be tamed in the necks, and they too breasted the stream of the Ganges, and got safely across the further shore. He made the heifers and young oxen in the necks, and they too breasted the stream of the Ganges, and got safely across the further shore. Then he made the cowards and feeble cattle, and the necks, and they too breasted the stream of the Ganges, and got safely across the further shore. At the time, there was a tender calf just born, and being urged on by its mother's lowing, it too breasted the stream of the Ganges and got safely across the further shore. Why was that? Because that wise Maganda cowherd, in the last month of the rainy season, in the autumn, after examining the near shore and the further shore of the river Ganges, drove his cattle across to the other shore in the Vedaha country, at a place that had a ford ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้นสวนะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่ง เป็นผู้ฉลาดเรื่องโลกนี้ ฉลาดเรื่องโลกอื่น ฉลาดเรื่องวัตตะ อันเป็นที่อยู่ของมาร ฉลาดเรื่องวิวัตตะ อันไม่เป็นที่อยู่ของมาร เป็นผู้ฉลาดในเรื่องวัตตะ อันเป็นที่อยู่ของมรตยู ฉลาดเรื่องวิวัตตะ อันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูชนเหล่าใด สำคัญบ้าถ้อยคำของสมณะหรือพรามเหล่านี้ควรฟังควรเชื่อก้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความสุข เป็นประโยชน์เกื้อกูล แก่ชนเหล่านั้น ตลอดกาลนาน so too pickles as to those recluses and Brahmins who are skilled in this world and the other world, skilled in the Mara's realm and what is outside Mara's realm, skilled in the realm of death and what is outside the realm of death. It will lead to the welfare and happiness for a long time of those who think they should listen to them and place faith to them พิสุทั้งหลายบรรดาเหล่าโคอุสภะ ซึ่งเป็นโคพ่อฝูง เป็นโคผู้นำฝูง ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฝากโนนโดยสวัสดีฉันในก็ฉะนั้น คือเหล่าพิสุผู้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะ อยู่จบปรมจันทร์ มีกิจที่ควรทำ อันกระทำแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว มีประโยชน์ตนอันตามถึงแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ แม้ภิกษุเหล่านั้น ก็ได้ตัดฝากกระแสแห่งมารถึงฝั่งฝากโน้นแห่งนิพพาน โดยสวัสดีเช่นเดียวกัน so too bhikkhus, just as the bulls, the fathers and leaders of the herd, breasted the stream of the Ganges and got safely across the further shore, so too those bhikkhus who are arahants, with tens destroyed, who have lived the holy life, done what had to be done, laid down the burden reach their own goal, destroy the fetters of being, and are completely liberated through final knowledge. By breasting Mara's stream, they have gotten safely across to the further shore. ภิกษุทั้งหลายเหล่าโคและพวกที่เพิ่งฝึกใช้งาน ก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฝากโน้น ได้โดยสวัสดีจนในกณะนั้น เราภิกษุอนาคามี ผู้เกิดผุดขึ้น ปรินิพานในภพที่ไปเกิดนั้น ไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไป แห่งเรื่องร้อยรัด เบื้องต่ำห้าอย่าง แม้ภิกษุเหล่านั้น ก็ได้ตัดกระแส and just as the strong cattle and the cattle to be tamed breasted the stream of the Ganges and got safely across to the fur shore so too those bhikkhus who with the destruction of the five lower fetters will reappear spontaneously, and there attain final nibbana, without ever returning from that world. By breasting Mara's stream, they will get safely across to the further shore. ภิกษุทั้งหลายเหล่าโครุ่นหนุ่มสาวที่ได้ว่ายตัดกระแสแห่งแม่น้ำคงคา ฉันใดก็ฉันนั้น เราภิกษุผู้เป็นสกทาคามี เพราะความสิ้นไปโดยรอบ แห่งสังโยชน์เบื้องต่ำสามอย่าง และเพราะทำราคะ โทสะโมหะ ให้เบาบางน้อยลง จะมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น ก็จะกระทำที่สุดแห่งทุกได้ แม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัด ฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดีเช่นเดียวกัน. just as heifers and young oxen breasted the stream of the Ganges and got safely across to the fur shore so too those people who with the destruction of three fetters and with the attenuation of lust, hate, and delusion, are once returners, returning once to the world to make an end of suffering. By breasting Mara's stream, they too will get safely across to the further shore. ภิกษุทั้งหลายเราลูกโคและโคที่สู้ผอม ก็ได้ว่ายตรัสกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้น ได้โดยสดดีฉันใดก็ฉะนั้น เราภิกษุผู้เป็นโสดาบัน ประความสิ้นไปรอบ แห่งเรื่องร้ายรัดสามอย่าง มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อปรินิพพาน มีการตรัสรู้ พร้อมในเบื้องหน้า แม้ภิกษุเหล่านั้น ก็ได้ตัด ฝากกระแสแห่งมารตรงไปฝั่งฝากโน้นแห่งนิพพาน just as the covers and feeble cattle breasted the stream of the Ganges and got safely across the further shore so too those pickles who with the destruction of three feathers are stream enders, no longer subject to perdition, bound for deliverance, headed for enlightenment. By breasting Mara's stream, they too will get safely across to the further shore. ภิกษุทั้งหลาย ก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฝากโน้น ได้โดยสวัสดีฉันใดก็ฉันนั้น เราภิกษุ ผู้เล่นไปตามกระแสแห่งธรรม คือธรรมานุสารี และผู้เล่นไปตามกระแสแห่งศรัทธา คือสตานุสารี แม้ภิกษุเหล่านั้น ก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปยังฝั่งโน้นแห่งนิพพานได้โดยสวัสดี อย่างเดียวกัน just as that tender calf just born being urged on by its mother's lowing also breasted the stream of the Ganges and got safely across to the further shore. So too, those bhikkhus who are Dhamma followers and faith followers, by breasting Mara's stream, they too will get safely across to the further shore. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานี นำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี